Electrai autoi estas prescau ciam pli climat convenai. En prescau ciu constellatio de transiro de persona automobilo cun bruliga motoro al electra auto, tio al portos avantagioin por la climato. Tiun ecconon attingis la Instituto pri energia cae media esplorado en Heidelberg, Germanio, en studajo, quiu antaune longe estis publicigita sub la titolo «Ciu aceti novan electran auton» au plue usi la malnovan brulic motoran auton. Laula studajo et ce transiro de usita brulic motora auto al nova electra auto estos avantagioi ce la enaerigoi de climatae gassoi. Precipe la cilasta resulto estas interessa, char estis cae estas ofte argumentite che la plua usado de malnovae brulig motorai autoi estas malpli damaggia alla climato o la transiro al nova electra auto. Tion nun refutas la esploristoi en Heidelberg. Lau iliai indicoi, ce brulic motora auto ec estas octec quin procentoi de la damagiai en aerigoi dum la usado. Pro tio, la cromai en aerigoi ce la productado de electrai autoi compensigios ce averagio veturado de dec tri mil septcent quindec kilometroi iam post quin como du iaroi. La avantaggio de electra auto ce la en aerigoi dum usado estas iam hodiau tiel granda che ec pli frua shangio al electra auto estas prescau ciam senso hava, resumas la instituto. La esploristoi indicas en sia studajo che tiu priugio rilatas alla demando pri eventuala plua usado de malnova brulig motora auto. Ciu estas acetonta novan auton, por tiu validas la intertempe tre bone documentitai el diroi pri la comparo de novai brulig motorai autoi cun novai electrai autoi citie montras modelae calculoi de la instituto che prescau duonigas la en aerigoi de forceae gasoi por nova electra auto accetita en 2012 tra vivo ciclo de dexes jaroi cun ducent dudec mil kilometroi da en tuta veturado compare cun nova prulic motora auto. Electrae autoi crome profitos de pli altigianta quoto de renovigeblai energioi en la mixo de electra energio en Germanio. Se oni encalculas tiun dinamicon, la instituto prognosas climatan avantagion de electrae autoi iam post vivo cicla veturado de quardec quar mil kilometroi nur ce mal multe usatai garagiai veturiloi, cun mal pli ol 3000 kilometroi da iara veturado, brulig motora auto povus tra vivo ciclo de dexes iaroi, pur el climato tecnica vido, esti pli bona alternativo. En tiu bilanzo estis encalculita, aput la energi intensa productado de la veturilo, crome la prisorgado cae la forzorgado cae reciclado. Ciel calculai parametroi estis postulitai consumoi de sep litroi da benzino ce la autoi cun brulic motoro, dum ce la modela electra auto estis fixita mesa capacito de la batterio de 60 kWh.